Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. July 19, 1856 Ang kamatayan ni Saint Emily de Villar. Siya ang nagtatag ng Congregation of the Sisters of Saint Joseph of the Apparition. Ang nasabing kongregasyon ay nangangalaga sa mga may sakit at tumutulong sa edukasyon ng mga batang Pranses. Unang naitatag ang samahan sa Masie at umabot pa ng apat na pung sangay ng kongregasyon ang nabuo sa iba't ibang panig ng Europa, Africa at Asia. Siya ay nakanunisa noong 1951 sa tulong ni Pope Pius XII. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.